أندلسن أندلسن يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت على فراق لم تعسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لم أتكلم وقعدت عن أرض تبات عن ربات Da bi govorili o Andalus, naravno moram neke stvari spomenuti vezano, eh, znači ono što se desilo eh, nakon osvajanja i kako se desilo osvajanje, znači moram prije toga spomenuti, jel, eh, lagano u dvije, tri rečence, znači kako je bilo stanje u samoj Evropi, odnosno Andalusu u to, u to vrijeme, u, ukupno u Evropi, jel. Naravno, mi dobro znamo, mi smo učili iz istorije stanje u Evropi, srednji vijek u, u Evropi se smatrao, jel, ka, kako se tumači, jel, sjeća se kako je, znači, srednji vijek u Evropi, kako se smatruje, znači, znači, vrijeme čega? Neznanja, džehla, crnila, znači, to je, to je stvar koju, koju oni ne voli ni spominjati, jel, od nazadka i svih belaja, jel, koji, koji se mogu zamisliti, e, e, a, a, se dešavalo tada u srednjem vijeku kod, kod kršćana u Evropi, za razliku od muslimana koji su bili, jel, ovaj, kao što kaže jedan, jedan filozof, jel, govoreći o krstaškim ratovima, jel, on kaže, pobjeli su krstaške ratove, oni koji su, e, koji su e, koji je, za koje preće je bilo da dođu da padnu da padnu na seždu pred tim ljudima protiv koji su ratovali, zbog nivoa kulturi civilizacije na kojoj su oni bili, jel, a ne da odu da i ratuju, da je pljačkaju protiv njih. E, znači u to vrijeme znači u Europi je znači bio jako raširen e, zulum i nepravda od strane od strane znači veleposjednika vladara također velik rasprostranje veliko neznanje u, u svakom smislu i siromaštvo kod većine ljudi znači to su neke opće opće karakteristike koje su bile jel, e, koje niko ne negira u znači u Europi da, da, da je to bilo jako rašireno skoro svim državama evropskim znači većina ljudi jel većina ljudi su bili u stvari jel, obični robovi od, E, znači koji se kupovali i prodavali kao, kao i bilo koji drugi predmeti. Uh, a da ne govorim jel, o, o nečistoći, jel, odnosno o čistoći, jel, vi znate ovaj, da, da Evropa da Evropa doživjela taj neki, tu neku promjenu o, e, po pitanju čistoći tek u 20. stoljeću. Jel, da prije toga jel, Evropa bila poznata po velikoj nečistoći i i zaostalosti u tom kontekstu, jel? Do te mjere, jel, da, da postepenost, da postepenost uvođenja ovaj, ti nekih komunalnih napredaka u Europi je bio, jel, u 20. stoljeću, znači, u Francuskoj i drugih država, znači, da su, da, znači, u njih prvo nije, ovaj, ako su, ako su bile neke kuće gdje se vršila nužda, znači, oni su bacali, koji nije bilo sasvim normalno da se kroz prozor baca izmeti mokraća dol na cestu kuda hode ljudi. Pa je donesen prvi zakon, revolucionarni zakon, gdje se naređuje da nije dozvoljeno baciti kroz prozor izmet i mokraću, a da se prije toga ne najavi da ne bi na koga bacio do tada voda. To je prvi zakon. Pa onda došao bolji zakon otok, kad su već napredovali, da nije dozvoljeno uopšte bacati, nego treba to pokupiti, odnijeti na mjesto gdje se nosi neće toče. Znači, tako su oni napredovali. Tu dva 20 stoljeću bilo tako su oni u svoje čistoće. A u periodu kad smo muslimani zvali Španiju, znači i to zabilježi muslimanski pisci i autori, da je kod njih bila sasvim normalna stvar, znači to je standard bio da, da su se samo jednom godišnje kupali, znači ljudi, većina ljudi, je bilo, ima znači, godišnje kupanje jednom vršeno. Zamislite čovjeka koji se jednom okupa godišnje. I čak su smatrali jel, ovaj, da, je to, da je to tako i treba, da je to, da je to korisno, da je to zdravo i tako dalje. Znači čovjek koji se jednom godišnje okupa, znači eh, kako je njegovo tijelo, koliko smrdi i sve drugo što se može zamisliti eh, za jednu takvu osobu. Što mušku, što žensku. Znači što sam govori, znači, eh, znači kako su oni, uh, prljavštini i nazadku živjeli. Znači, to, to, to su te neke kraće e, crtice vezane za, za stanje u, u Evropi. Mada se o tome da može nadugačko naširoko pričati. To se, to se može naći u knjihovim knjigama zapadnim. بالله زرت المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا